Так, Лідія вже повнолітня. Гадаю, ви не заперечуватимете. Соня дивився на мене. Дивився так, ніби хотів наскрізь пропекти груди, зазирнути в душу, щоб перевірити, чи правду я кажу. А я в цю мить не хотів нічого іншого, як врятувати Лідію. Просто врятувати та й годі. Хочете одружитися з Лідією? Так. Лідія розплющила очі і не зводила з мене очей. Я легко розумів її благання, не кажіть більше нічого. У будинку стояла тиша. Що за нею крилось? Нарешті Сон'є розтулив рота. А коли ви збираєтесь одружитись? Якомога швидше. Завтра, якщо це можливо. Завтра неможливо треба зачекати хоча б два тижні. Я можу відразу з нею заручитись, а клопотатись про весілля почну завтра. Утупившись у мене, Сон'є запустив лапище у свою сплутану чуприну. А чому ви про це заговорили тільки зараз? Я хотів поговорити з вами раніше. Ви мали б помітити, що Лідія і я. Сон'я опустив лапу. Ви почнете клопотатись завтра? Так, завтра зранку, обіцяю вам. Він ніяк не міг отямитись, роздирався на всі боки, ніби в домі ще хтось ховався. Тоді знову втупився у мене. Разд. Сон'є оглянув мене з ніг до голови. А тепер ви підете додому? Так, я прийду завтра вранці по документи Лідії. Я не брехав, у мене справді був такий намір. Я відчував, що від моєї щирості залежить моє життя. Нарешті Сон'є, здається, здався, бо повторив. Гаразд. І відступив від дверей, якщо хочете вийти. Я ступив крок уперед. Ні слова не кажучи, Лідія випередила мене. Вона йшла попереду до кінця коридора. Сон'є ступав за нами. Лідія відчинила двері, я попрощався. До завтра, Лідія. Вона не відповіла. Я проти світла не бачив її обличчя. Позад неї трохи збоку спинився Сон'є. Лідія зачинила двері. Не пам'ятаю вже, як я дістався додому. Мені здавалося, ніби щойно я зіграв трагічний фарс, який драматург міг вигадати сватання подібне до мого. Я піднявся нагору, вімкнув світло в кабінеті, сів до столу. Цілком механічно висунув шухляду. Револьвер лежав на місці. Я взяв його в руки, тоді рвучко підвівся. Серце мало не вирвалось з грудей. Який я дурень. Було справжнім божевіллям лишити Лідію саму. Я був певен, що їй загрожує смертельна небезпека. Треба негайно повертатись у шинок. Хтось відчинив надвірні двері. Я почув кроки на сходах. Переді мною постав П'єр Бертикс. Куди це ви? Що трапилось? Будете ви говорити чи ні, хай вам чорт? Мені здалось, що я не зможу поворушити язиком у роті. Спочатку ви дасте мені слово, що з Лідією нічого поганого не Бертікс люто кинув капелюх на диван. Вона не винна, хай вам, чорт, я це добре знаю. Якби ви сказали раніше, і тільки тепер я почав розповідати. При перших моїх словах Бертрікс забрав у мене револьвер і примусив сісти. Почнемо з самого початку. Умостившись на стільці навпроти, він свердлив мене очима. Разів десять спиняв, щось перепитував але я добре розумів, що це все тільки для того, щоб згаяти час. Ніщо в моїй розповіді, здавалося, його не дивує. Я ще говорив, коли він взяв капелюха і простяг мені мій револьвер. Сподіваюсь, ми встигнемо вчасно. Наступного разу, гадаю, ви мені більше довірятимете. Потім поплескав мене по плечі. На вас і справді не можна ображатись. Інший би заблукав у цьому лабіринті. Чоловік, який мене привів, спинився за деревом. Це тут. Прошепотів він мені. Не відходьте звідси і не ворушіться.